Ego berri kantuz, euskal erratietan, artistak zuzenean abenduain oita seitik urta hilain bosteat ego erditaik bat arte. Urta hilaren bian, aste artean, indigo bikotea, eneko lamot eta Matio Bordenau ez kasetez biniloz, mia pilatzen biloz. Hiruan, aste azkenean, parkatu ez badut aldatzen estiloz. Odei. Ene ere mulibreak dira familia rapata euskara. Lauan, ostegunean, zuri kantatu nahi kontatzeko auskortasuna. Ia nire arantzabe, esan ezin. Urtahilaren bostean, ostiralean, Sara Zozaia. Euskalirratietan, egu berri kantuz. Segitzen dugu, asteuntan ere, kantuz, zuzenean, joen astean, eh, matin lehizarekin zinezten, eta aste guzian, beraz, gure irratiatik eh, ariko gira. Egunero artista desberdinak izango ditugu hemen gure irratiko estudioan, ez dut ala erranen egia erraiteko, pixka bat aldatu dugu eh, jokoa asteuntan, pampi hemen teknikan baita lankidearekin enbeia ginen pixka bat eh, ateratzea irratitik. Bo ezkira sobera urrundu egiarteko, uh, eh, estudioaren ondoan den gela atipi batean gira, diskoteka deituko dugu, ez uh, asteburuetako diskoteka hori, baina uh, diskoak atxikitzen ditugun diskoteka da, eta bon, pixka utzia den lekua baita ere diskoteka hori, internetaren uh, eh, gara juntan, beraz, uh, hemen txe, izango gira beraz haste guzian uh, oren batez, gomita desberdinekin, eta erran bezala gaurkoan oren bata arte, indigo bikotea izango dugu gurekin, eneko lamot eta Mathieu Bordenaf, beraz, egunon, eta ongitori, guerdion? Eguerdion. Untsa ziste? Bai, ziri untsa bero, <laughs> alta fresko da, <laughs> bai, estresa pixkat behar bada. Oz, oz, bote. Urtarilaren bia baita ere pixkatak igarri da ez, gaur jemak <laughs> ere hori bai. Zer hola, ba, diskoteka edo juntaz, beraz? Be, leku izigarri edo da. Ah. Goxoa. Kotaini deska. Hori da. bai, bai, leku goxoa, biziki goxoa. Bai. Bai. Ez ginen uste olako zerbait sortzen altzela azkenan pixka bat gela hori uh, eh, utzia bai ginuen kartoinez bete batzen, baitzen eta dena ustu eta olako mm kontzertu leku bat... Eh, berriz, eh, erabiltzea, bai. Mm? Bon, ebe bikain. Ba, uzue kontzeptu berri bat, bai. <laughs> bai, bon, konzeptua bera ez da berria, baina nugu bakizu biskat beti berantean baikin. <laughs> Eta erran bezala, beraz, indigo bikotea gurekin izango dugu. Eneko lamot, beraz, senpertara, uh, behaskanetik uh, Mathieu Bordenav, eta aurkeztuko zenukete taldea, bi itzetan edo bizpairu eta ondutik uh, eh, bi ere baititugu? Bai, ebe indigo taldea edo bikotea sortu da guai dola urte, bai, urte bat. da. Bai. Um, ebe elkar ezagutu genuen azpagnen. Eh, nik uh, eh, konzertu bat uh, banuen... Uh, lehen partea egin dut, hani eh, eben lan iten nuen eh, eh, soinu teknikan, mm -hmm. uh, Eta han, uh, han ezagutu gira, e, duela, ue, urte, urte, bai. Ba, ba, urte, bi urte ezagutzen girela eta urte bat elkarrekin hasitugula jotzen. Uh, eh, bai, matiok teknika egiten zuen eta eta kontzertu hau motik eh, egon ginen eh, trago bat zuen edaten eta, eta hitz egiten. Eta musikaz eta berak ere jantzidan bere, kondatu zidan piskat bere ibilbidea eta ez zuela gehiago sobera jotzen eta hor eta motibatu zela berriz jotzeko, eta, eta, eta nik ere beste sonoritate batzu eman nahi nituen mm. eren ere musikari. Eta, Bakarikari baitzinen horrein ba, arte. Bazituen oa, eh, kantuak uh, eh, diadanik, eta guai uh, eh, entxeratzen gira uh, elgarrekin uh, Eta, eta berko dugu denbora piskatoino, mea... Ah. bide honean gira. Bai? Asizizte konzertu bat zuiten, kusudluna negran aritu bai. dela dibidez. Uda, uda untan ibili gira ginditugu amak bat konzertu. Yeah. bestetan edo, edo kantaldi batzuetan. Eta horrazken konzertua izan da bai luna negran. Uh, eh, gela eder horretan. Mm. Eta, eta ara, eh, aukera ginuen ere, nola ezan, ingurumen um, aproposago batean eh, gure kantuen aurkesteako aurkestea eta eta eta zuzen da. Bai, aproposak gana ala ere leku berezi batean behar da, <clears throat> intimoa agian, piskat? Eh. Bai, be, eh, ez da, erriko pesta bat, eta bai. eldu den jendea, heldu da zure entzuteko, eta orkesten dituzun kantuak entzuteko, eta eta hor zure hitzek eta letrek ere badute zentzu gehiago hartzen dute, eta ba. pixu gehiago dute. Bai, ez da animazioa edo... Hori da. Bai, triko pesten animoz. Zantzarik, Hori da. Hori ere zaila da genera, Olakotan uh, zuk eskaini nahi duzularik zerbait ola intimoa eta parekoa da. zelarik zuri begira. Eh? Begi kiska bat eginez kantuari, ez dut esko bai, bai, hori da, ahuntz hori da. Eta gainera, bo, uste dut gure kantuetan hitzek ala ere garrantzia badutela eta eta guk eh, nahiago dugu lako lekuetan jo, bai. jo eta ez beste bestetan edo bon, ara Bo, orduan, ze kantu entzungo dugu berdin asteko eta pixkat giroan eh, sartzeko, bi kantu prestatu mm tarte honentzat, aurkezten aldizkiguzu? Erraidazu eginen dugu. Bai, lehen kantua erraidazu, eta ondotik segituko dugu uh, eh, lobelarekin. Bi kantuak eh, eh, idatzi nituen Matio ezagun ondo, mhm. ezagutu ondotik, eta elgarrekin bermoldatu ditugu. Beraz, uh, beraz, ara? Bona, bikain. zaituztegu, beraz. Bai. Instalatzen eta entzuten ditugu. Bi kantu, indigo, eneko lamot eta Matio borden abemen. Zuzenean. Prest. Bai. esaldien arteko irakurtzaile gaudenea beti den asmatzeko usten dira zunea gauzak ez daude argi ikasi Zalantza guztien itorri Itzak erabili badetu Ezkinatek hemen izango Bat abertzare begiratu Barkamenen itxoiteko Agotasunaren menpea Isiltasunia Erlaitzatik erortzeko zoria Irraida zu dakidan

Matio Bordena hemen indigo bikotea eta beste kantu batekin segitzen dugu? Bai, uh, e, segitzen dugu lobelak kantuarekin. Uh, ez du droga ipatzen. <laughs> ez, uh, be, kantu hori idatzi inspiratu nintzen pixkat uh, um, aitohmena kantuaz, uh, ertzainaken kantuaz. Uh, badu mezu gorde bat hola ezakigoea droga edo maitasuna ipatzen duen. Beraz, ara, lobelak. zuek eneko lamot eta Mathieu Bordenav beraz ementxe indigo bikotea zuzenean, erran bezala gure irratiko diskotekatik, eh? diskoak ditugun gelan zuzenean gira gaur euskal irratietan eta ebe maiten du pixka bat azkenean giroa eh, zuen eh, munduan asartzen gira ere kantu oiei esker, oso lasaia, ez goxoa, goxotasunainitz, bada? Bai. Um, Be bai, eh, bon, gairan nik euh, asko entzuten ditut olako kantoak, berba Matiok Piskat. Si, bai ere, bai, bai, bai, bai. folka, eh, pop folka. Ba. Eta, eta e, formatuak ere egiten du olako, olako giruan sartzen bai, girela, bi gira, bi gitarra beraz, euh, bai, mi, kantu goxoak bai. Mm, hau ere, hau harmoniak lan zenitu zuen horrez? Piskat, ouais. <laughs> uh, bon Iver estiloa, izigarri maite dugu uh, bon, Iver taldea, eta hola da piskat giroa, euh, giro, uh, bat zede azken kanturi uh, da Bon Iver estiloko kantu bat. Bai. Hortan, uh, bo, idatzi nuelarik asko entzuten ginuen eta hori asko aipatzen ginuen, beraz uste dut... Euh, inspiratu gaituela bai. horrek. Bai. da ezagutzen ez dutenek ezakite, beraz. Eh. Bai. Ez da bai. behar. Joten dira. <laughs> bon, eta indigo da zuen eh, taldearen izena, bikotearena? Bai. Eh, kolore bat, hor? Eneko katxe mandu. Zer da konatzen dugu <laughs> Ebe mm, indigoa kolore urdin bada, ehm, urdina itxuratuen kolore bada, eta mm, kolore hori mm, lortzen da eh, indigo landarea lehertzean, eta beraz landare berde bada, oianen aurkitzen den, eh, isletan gehiago aurkitzen den landare bada, eta landare berde hori lehertzean lortzen da oh, be, likido urdin bat, mm eta bazen ere mezu gorde bat hor eh, eh, joan berdela dela lehen itxuren gibelerat eta, eta beti badela zerbait gordetua gauzen gibelean uh, eh, nahiz eta behar da gauza bat behar ikusi bere gibelean urdina izan daiteke beraz hala ba mesu mezu, mezu gorde bat hortan bo pixkat poetikoa da baina bai bai, bai, bai behar da, bai, Itxuratik. <laughs> Polita da maite duzu, Matio. Bai. <laughs> bai, hori dakurri nuen gauzak gorde daitezke elementu batzuen gibelean. Hmm. Gauza azkenean eh, itxuratik aratago joan behar dela begiratzera gauzak eta... Bai, ahunt, ahunt. Bo, anitzetan egoten gira lehen irudi batean eta gerozta gehiago ere gaur egun sare sozialetan, beti dugu irudiaren garrantzi, hmm. irudiari garrantzia anitzen baten dugu eta eta ez gira iduritzen zait eh, ez gira joaten eh, horren gibelera uzten usten ditugu gordetzen aldiren gauza batzu sentimenduak eta eta ara, mm, uste dut garantzia asko ematen dugula olako gauzai. Biotzen idekitzeari beraz, bai, Bai, hori da. Bai, e, sare sozialak, aipatu dituzu, e, baliatzen dituzu, e, pentsatzen dut, gazteak mm, ziste, bai. oita bost, oita zazpi urte, Bai, uh, <laughs> sobera. Sobera. erabiltzen ditugu sare sozial horiak, gero bai, ondotik kant, bai. kantatzko dugu ah, kantu batek aipatzen ditu. Eta be bai, eh, erabiltzen ditugu, eh, ezpaitugu gaur egun gaztek asko erabiltzen dituzte, eta eta mm, artisten dako ere, uh, nola manera bada gure artea edo gure, bai, gure artea partekatzeko. Eta... Ba, partekarazteko, eh, musikak eta, eta jendeak ere ikusten aldu guk uh, txan egiten duguna, bo, matiok badu ibilbide ezberdina, gero haipatuko dugu, sigur aski, baina eh, nik musika bakarrik ikasi du nire logelan, eta, eta momentu batez logelatik atzeratzeko, eta nahi baduzu zure musika orkestu, be hor baduzu ere, baduzu giltza hortik atzeratzeko. Mm, zure burua erakutsi behar ere, mm. promozionatu behar ere, mm Bai, hori da, hori da, junt, nahi baitu zu kontzertu bat egin, eh, be, zure izena ezagutu behar du jendeak eta eta hor aukera duzu ere zure burua erakusteko eta eta kontzertu bat zuen lortzeko bai. Mm uh, ibilbideak bai, asizira ipatzen, meber ba, hori ipatzen aldugu, eh, neko lamotzurekin hasteko eh, musikara, kantura, nola elduzinen, erran oso piskat eh, zure aldetik, gambaran zure aldetik. Bai, ahuntz, be, bo, etxean badut uh, aitak asko, musika asko entzuten du, eta beti izan da hola, badugu eh, hemen bezala, bon, piskatikiagoa den eh, hmm. armairu bat, diskoz betea, bat genuen etxean, eta beti uh, disko bat erakusten edo aipatzen, eta entzuntzazu talde hori, eta beraz, ne ustez, hortzik ere sortu da musikaren gogoa eta, eta maitasuna, eta eta, eta ara, gero gitarra bat genuen etxean, gautsa hartzen zuen, hor, etxean, eta hortik nintzen pixka diotzen, eta lehen gitarra bat erosi, pixka dio, behatzeetan mina, beraz gelditu, gero berritzasi, eta, ara, eta bai, bakarrik ikasi dut musika. Bai, ez duzu klaserik inoiz hartu, yes, eh, bai, bera YouTubekin edo? Bai, YouTube izan da nire erakaslea. Horregun, <laughs> uh, eh, uste dut gauza anitz ikasten aldirela YouTubekin, bai. eta bai, bai, nintzen eh. eta ara. Eta kantua, botza, ere lanketa bat eraman duzu edo? Horrein dikez, horrein eh, uh, dikez. Eh, baina, uh, etxean, uh, etxean eta hauzoan, egian ere, senperen uste dut asko kantatzen dela eta eta beti entzun nik familia kantuz edo baskari afarietan diendea kantuz eta hortik ere piztu zitzaidan gogori kantatzeko mm. gogoa mm. eta kantu errikoiagoa da, ere beste estilo bat da, ala ere hor beste bai. bide bat hartzen duzu. Eh? Bai, bai, bo, lehen pausu bat zen ere, kantu errikoietatik hasi, eta gero aitak entzuten zuen gehiago kantu, entzuten zituen eh, kantu inglesak gehiago, eta bo, biak nahasi ditut, eta proiektu behi hortan sartzeko bai. Hmm. Hmm. musika pixkat beraz ere bai, hortan edan duzu edo? Bai, ingles kantua, eh, pop, pop ainit, folka ere ainit, uh, Eta Matiu Bordena, beraz, ondoan duzuna, randugu amikustara <clears throat> bai, eta beste ibilbide batekin, bai, beraz. Be, uh, eh, Beheni gitarra asiniz uh, eh, duela amar urte, gitarra diotzen, eta musikan handitu niz eta uh, aitarekin, kantatzen zuen uh, Euskal Herriko uh, eta gio be, uh, joan niz eh, tirosen, uh, eh, DM bat uh, ukandut Diploma bat? Bai. Eta gio, banuen ere uh, talde bat berrigu deitzen zen eta ara, eta gio beste naz, eh, soinu teknika egiten dut Baionako honako eh, antzokian, eta ere udan uh, ene, aitaren enpresarekin, konzertuak egiten dut, uh, taldean soinua, montaketak, eta mm eta ara, erriko bestetan. Uh, beste autu bat egin duzu, dantzaldi taldea bazterera utzi, mm, eta... bai, Hor, uh, autu bat izan zen, justuki, biska bat, eh, nola bizi izan duzu dantzaldi eben, eh uh, eh, gitarista Bon, uh, zaila zen. Zaila zen, uh, ba genuen uh, lagun talde bat, koa, beraz uh, untxap astu da, e uh, megio lana zaila zen, uh, montaketak uh, egiten nituen uh, ene anaiarekin, eta gio dantzaldi eta gero desmontaketak, bon, beraz uh, zaila zen, mm -hmm. eta berzen uh, jo lau, laboren, laboren eh, estilo desberdinak eta eta la, me, uh, bon, uh, untsa ziren, uh, untsa zen... Uh, Publikoa desberdina da ere olakotan bai, <laughs> ez, dantzaldietan. Ba, ez ez da alkoholik, ez dira bestak, koa. Bai. Me gusta zen eskola eskola ona. Bai. Bai. bai, bai nanaski, Bai nanaski, <laughs> bai. Orain beraz eh, erranu zu gitarran eh, diplomatu mm -hmm. beraz eh, kontserbatorioan eta zuk aldiz kaxiki bilbidea hon berdina izan duzu, mm, bai. ekoli konparatuta? Ba, be ni be ene profesionala da ene uh, ene bilbidea musikana mhm. mm. Bo, gero, gero ez zainez eh, desberdinaz eta kontserbatoriora joan aintzin, gitarra ere bakarrik ikasik ouais, duzu. Bakarrik, ouais, hartu, uh, bi urte, uh, egin ditut bi urte uh, uh, dona paguleko uh, musika eskolan eta gero uh, utzi nuen gitarra kolegioan eta berriz asiniz uh, liseoan uh, dantzaldi uh, taldearekin. Me, uh, ere bakarrik ikasi dut, hein? Mm. Euh, YouTube-ekin, euh, bideoak, uh, tuto eta dena. Euh. Mm. Ouais. E, zugu egin, gezi taldean ere eh, aritu ziren, eneko? Uh, gezi taldea beti hor da, edo pausan da? Ebe hor, ez, erabaki hartu dugu gelditzea duela hilabete batzu. Mm. Uh, ara, gure lagun arteko zerbait zen, uh, eh, talean autodidakta ginen denak, eta bakarrik ikasi ginen eh, denak, eta uste dute ere um, atxa galdu dugula pixka bat, eta, eta beste gauza batera joan bergin bakoitzak proiektu ezberdinetan. Eta, tara. Mm. beraz nola pasatzen da zuen artean, bi perfil desberdinen arteko uh, topaketa hori eta... E, Eneko kidatzen ditu uh, eh, uh, eh, itzak hmm. eta hmm? gitar hauts batekin diten da eta entxegatzen gira moldaketak egitea eta ene gitarra eh, behar da gehitu ere uh, zu gehitzen bai, duzu bai. giro Ouais, giro desberdin bat ukaiteko eta, eta uste dutzen matiok baduelako ere mm, nola, nola gana, Manera, ezagutza, ezagutza teorikoago bat ere bai. batzutan ere mm, bideratzen hau beto eta erraten dita ez behar ba hori bai, bai, eta, bai, eh. eta hortan laguntzen hau ere eta eta azkenean ah, batzut gertatu izan da nik matiori kantu bat erakustea eta azkenean ah, ahont beste bide bat hartzea kantuak eta eta eta ara, me ba... ba batzutan ez dugu bai, eta beste batzutan bai, ez da bai. sobera aldatzen, eh, eta matiok egiten ditu bere ekarpenak, eta ara, me, beti da nikera, gehienetan da nik erakusten, uh ondotzi kantatzko dugun kantu bat elgarrekin eh, sortu ginuen, baina uh, gehienetan da kantu bat erakutsi eta behmoldatu, eta bi boz, uh, baina bi gitarra ere, uh, akustiko bat eta elektriko bat, hor bos pasei uh, pedalarekin ere, hor ere jokatzen duzu ebien artean, hola? Bai. Bai, bo, nik gehiago egiten ditut uh, horiek edo bai. eta matiok e, egiten ditu beste ekarpen batzu eta erratzen duzu bezala pedalekin ere beste giro bat ekarri nahi dugu eta lortzen dugu beste giro batzen ekartzen. Itzak aipatzeko, eh, piskat aipatu dugu uh, lehen uh, eh, bikantuekin, baina uh, <clears throat> zuk idazten baititu zueneko, mm, bada zerbait transmititu nahi duzuna bereziki, edo zinez zure bizi esperientziatik heldu diren momentuak dira, edo... Bo, errango nuke mm, gauza pertsonala batzua aipatzen ditut, baina uste dut denei, uh, edo aipatzen ditudan gauzak denak uh, bizi izan ditugu eta denak unkitzen alditut, uh, beraz gai pertsonalak, baina aski orokorrak ere bai. Hmm. Eta, eta bai, eguneroko, eguneroko gaiak dira, hastean egin dut da, bezala uh, sendimendu lotuak eta bai. Gizartari begira ere pixka bat, eh, hausen uh, arketa pixka bat ere bada? Bai, ahunt, ahunt. Uh, bai, aipatzen dugu, bon, gero aipatuko dugu, egin dugu bezala mm, sari sozialean eta pantailean erabilera, baina ba, beste kantu batean ere aipatzen da immigrazioa, eta bon, badira gai ezberdinak gizarteari lotuak eta gehiago pertsonalagoak eta bai. Bon, uh, erran bezala, hemen gure iratiko diskotekan gira, diskoak biltzen ditugun gelatiki hortan, ustaritzen, zuzenean, eh, Euskal Iratietan, eta Bon, hain nintzen ala ere disko horiek gaizoak uh, eh, pixka bat utziak baititugu, aterako ditugu. Goizean ibili naiz eh, diskoen artean eta amak bat hola hartu ditut. Piskat eh, hola uh, eh, ez bigiak itxita baina kasik. Begiratuko dituzue, mm. ez dakit, zerbait inspiratzen zaituzten, zaituen uh, batek, biek, amarek nahi duzuena. Begira, eskuen artean. Dituzuenak bo, lehen diska da gogira. bo, ez da bate nire, nire naiz bate musika estilo hortan sartua. Uh, ez dut, ez da, ez dut dala maite, eh? besta giroan eta maite dut olako musika entzutea, me gero, gero, bo, ez nuke jango inspiratzen nahuela asko <laughs> musika Asai ez zuten, zuten. Eh, Bingon idatzi. Bai, badira initz, bai, bai, eh, bai. Matiuren eskutan dira. Bai, ni ez eh. Euskal musika, zuk Matiu zuzu sobera... Ba, piskat, esagutzen? piskat berri txarrak, ehm, ehm, Isaki Gardenak. Ah, Ouais, pop rock, euh, hmm. pop rock. Euh. hori ez du, hori patuko. Ez duzu nahi, gora pilota. Be, pof. Bo, haipatzu eh, dugu, naiz eta haipatzu dugu nastian uh, kantu errikoiak eta, baina, Bo, utziko du. Bai. Hori, hori aipatzu dugu uh, azken denbora hauetan... Uh, eh, zetak. Zetak, eh, eta olako gaur egun Euskal Herrian sortzen ari diren talde horiek eta musika elektronikora bideratzen diren talde horiek eta aipatzu dugu uh, anitzetan maturekin. Eta uste dut ulertu dutela zei biltzen den gaur egun eta... Mm. eta, Zuek ez duzi hortan sartu uh, nahi, justuki, elektro pixka bat sartzea sintetizadore ba, bat. Eh? Bai, bai, bai. Bai, baina ez dakit hain... Ez, eh, estiloa, me sonoritateak. Bai, bai, sonoritate modernoagoak eta bai, Hortako ere hastean aipatzen dugu gehiago berbada bateri jole bat, eh, batekin bai, gotzea, basu jole bat. bat. Bai. Berda nahasketa egin. E, ba, folka bakarrik kantatzen duzu, beraz, berda bai, bai, piskat bai, bai, bai. kambiatu. hori, segutzen duzu? Be, bai, Polineta Julieten uh, bai, albuma, bo. Juliet, ouais, Juliet, <laughs> Juliet, jene laguna da e, um, oberenak hasiko. Eh? Ados. Bai. Bo, eta usu, usu ibiltzen gira ni Julietekin eta hiluak ibiltzen gira, beraz, bon, Juliette euh, laguna dugu eta bai. beraz, bai. Be, bo, guai yeah. beste bide bat hartu du ere. Bai, hartu dute, ba. Hor beste bide bat hartzen du Julietek ere, joaten da beste proiektu animale baterat. Ah bon? Bai. iPad zela du. Ez da ipatzen. Ez sekretua da. Aipatuko dugu mikroa itzaliko direla. Bai, hori... Oni, hori aski berant euh, ezagutu uh, dut nik. Anari. Anari, bai. Ah, hori ahunt, uh, ahunt maitatu dut, uh, bon, iluna da ere bai, mm. baina... Euh, bai, bai, uh, uste dut ere gure estiloa, gaur egun egiten dugun estiloa orta zurbiltzen dira ere. Mm eta bai honako gaztetxera etorri zen duela urte bat orain, eta bai, asko maitatu nuen, eh, bai, anari, eta azken demura guetan entzuten dut, beraz. Eh, bai. Mm. Besterik? Benito? E Benito bai, lertxundi? Benito ah, lertxundi. Be, ah, bo, hor, ah, hori... Hori da zurea. <laughs> Hori, bai, benito lertxundi, bo, biziki tradizionala eta referentzia bat da Euskal Herrian, minik ez dut asko entzun eta bo, respetu handia dut beretzat. Mm -hmm. Eh, Pistanena. Bai. Eta hor zinuen, kasu? Eh, bai, nautzer eh, hori bai, asko entzun dut eta asko entzuten dut. Hor uh, tarat uh, urbiltzen naiz inkonsienteki uste dut. Bai. Uh, asko entzuten duzularik estilo bat hastean egin dugu bon aiberrekin. Inspiratzen zaitu horrek, beraz. Mhm. Bai. Bai, bai. Eta aukera auka nuen bere ezagutzea... Lehen partea bai, arbonan, zure, be, Bere bai. lehen partea egin nuen, beraz. Mm, pertsona bizki ona eta bizki gisakoa. Hmm. Imuvrini. Hori, uh, ez... <laughs> Imuvrini, ez... Imuvrini, bo, ez... <laughs> Ez, ez... Jampelatik, <laughs> eh, imuvrini. Sutagar, sutagar, bo, sutagar goz eh, da besta giro batean asko mm -hmm. gustatzen zait, gero eguneroko bizian ez dut eh, entzune. entzunen. Edo goizetan berba atzartzeko, eh. idatzartzeko. <laughs> bai. Egalitzen da Mikel Laboa, tapia eh. Be, Mikel Laboa, pff, Mikel Laboa, da Mikel Laboa, zakitzak egan. Eh berak ere berriz uh, asmatu du estilo bat, badu bere ahun bere estiloa, kantatzeko manera, eta pff, bai, makina bat, mm. makina bat. Eta ala, hor zer dugu tapiatare turia, mm, bai. eta... Eta, euskal herria, Euskal Herria zuzenean. ez da, badakizun orden pertsuna hori? Laro gaita mazazpiko diskoa, ez? Pertsuna hori, ene da. Ez da egia. Ez da egia. Meno. Ebai, laro mazazpi... Wow. Orteko, ez ez, nire aita txizarra da. bon? Bai, euh, loran, arbonakoa. Eta, bo, uste dut gale egin ziotela bere, bere auk, seme alabek garaian EHZ-etako antolakuntzan ziren, eta galdetu zuten hola argazki baten hartzeko behar zuten, eh, eta muntaia egin zuten, eta, eta ara, me bai, ene aitatxia da. Ahi, <laughs> gerria da? Ez duzu espresegin. Ez bat ere, bat <laughs> eta, eta duela urte batzu, atera zen eh, berriz egin zuten eh, baso berri bat EHZ-etan, bai? um, haintzineko urtean afitsak nahasiz, eta gertzen zen... Eh, gura itatxi eh, basoan eta kusien artean eh, ibiltzen ginen lujean biltzen bai. gure itatxi puska <laughs> guztiak. <laughs> eta bai, ez izaiteko. Hori da. ha, ah, bai, bai, nik datagatik behar bai, atera dut gehiago, laro gaita azpikoa baita eta bai, bo, garaian... e <laughs> bai, aitatxe. bat, bai. Habe, ah, bora, bikain. Zuek, beraz, diskorik ateratzeko asmurik edo... Bai, ideia, ez oino, badugu gulana. Eta EP euh, e bat euh, sortuko dugu. Diskolabur bat. Bai, bai. espero baiat zortara goaz eta... eta ba kantuak dena den, beraz. Bai, eh. bai, bai, eta gogo Berdira moldaketak eh, egin, eta... bateri batekin, basu bat, uh, gitarra batekin. E, bar dugu denbora ere, badugu dugu lana, mm. beraz, uh, meitoriko da, aurten. Bai. Eta, eta uste dut ere demora hartu nahi dugula gauza konge egitea eta, bai. eta eta bai, me eginen da, e, e, espero dut eginen dela, gogoa dugu bai, bai, eta bai, bai, bai. asko aipatu dugu azken... da. As, asko aipatu dugu azken demora hauetan eta... Bai, zu irakaslea zira, zugu erran eneko? Bai. Eta zu bera soinu teknikaria, bai. bai. Berda, pixka demora atseman hori denaiteko? Bai. Bai. Eh, ni uh, eh, haste buru, buru guziz kaxik uh, lan egiten dut. Uh, Zuk hasten zehar? Nik hastean, eh. gehi egero kirola eta bon, beraz denbora hartzen du. Eh. bon, ala ere lortzen dugu bai. elkartzean eta, ba, eta bai. jotzean eta bai bai. Bai, ala ere diskoarena aipatzen dut zen eta gaur egun disko hain saltzen den ez dakit. streaming plataformak badira eta hori begira nola ikusten duzu. Edo binilo bat aterako duzu. Ba, gero berriz moda, ah. moda da, bai. baina eh, gero gaur egune egiten dena ere da one shotak egitea, singleak ateratzea, mhm. kantu bat, eta eta hilabete bat berantago beste. Platformetan, no, eh, ez, ez disko bat, ez, da gehiago saltzen, mm. eh, eta kario da ere, eta... Ba. Bo, gero nahi, nahi duguna ere da aztarna bat utzi eta gure kantua garbiki ere bai. garbiki pasa eta jendeari ere proposatu kalitatezko musik, musika eta eta, mm. eta proiektu bat bai. Biziste, baina uh, nahi zenukete biska bat uh, talde handitu hori bai. da ez? Bateria bat eh, aipatu zu? Dinamikoa gehiago kaiteko eta egiazko kontzertuak egiteko zen eta bon bikotea untsa da, me... Mi, ideki behar da pixkat. E, ide... Bai, bai, eta minimalista egoten ba, da binaka. Da, ba. Bai. eta, eta beste, nola beste dimentsio batera joaten zira ere bateria eta gitarra pala batekin, eta eta gainera guk gaur egunen entzuten dugun musikan asko ba, ba. bateria asko bada eta Bo, eta atxeman ideak edo ari seka? Bai, normalki. Bai. Eh, eh, bateriak eginen ditu, eta gio uh, aionde txeberri eh, gitarra palan. Hmm. Bildua gira janik behin berekin. Ba. Ah. E, klavera bat, berba, Agian? ez dakigu nor oino. <laughs> Ados. Eta kontzerturik, pentsatu baduzue, finkaturik? Momentuko ez da kontzerturik gure, gure buru lagunetan. Idekiak zizten Bai, bai, bai, bai. handi bat. bai. Bo, ontsa, ebe uh, erran bezala indigo bikotearekin gira, hemen zuzenean eh, uh, eh, gure irratiatik, eh, Euskal irratietan, uh, ustaritzetik, eta be, bi gitarra dituzue, bi boz, dena bada prest zuen entzuteko zuzenean, badituzue beste irukantu guri proposatzeko. Bai, bai hori da. bat berdin eta utziko zaituzegu uh, hasten ebe dena dago idatzia kantuarekin segituko dugu eta kantu horrek um, eriotza aipatzen du ez da gai biziki alaia baina er, eh, gu denek eta eh, nik eh, dudan uh, eriotzarekin ahemana aipatzen du uh, bo aski argi ki erraten da beraz uh, ara dugu beraz bai Nikola Mot eta Mathieu Bordenav zuzenean ezan bezala Euskal Iratietan. bestea Ta eskua zartatzea Baizik ez dut hartua Abasuek eran aberezi ez duela Sortzen dena hiltzea dela kondenatua door. Atzez jantzitako emazte horren parean Kemenaz beterik, dudak utzirik begiratuko dut begietan Tatea zabalduko denean Egi guztiak aitortuko dizkiat Ta eskutik eraman gonau Bertan

indigo beraz entzuten genuen eta beste kantu batekin segitzen dugu, zuzenean, bai, Niko? Bai, beraz eh, ondoko kantuak eh, aurtzaroa aipatzen du eta aurtzaroan dugun eh, inozentzia eta um, baratzean diura deitzen da. Leiotik begira hemen gaituzu beraz Argi honen diztira Pozanolak ordatzen den jakiteko zoria Zoria Hemen gaituzu zu orain Augaztei begira Ametsak erabiliz margotu egin duten Arazori gabeko Baratzean diurak jakintasunean igerik aire dara bestea, galderen zingiretan itotzen. zer egin dezakegu gu ere irtetzeko haize fresko negure aurpegia jotzeko eta berriz ere aske aske senditzeko Zaila iduri badu ere pausua txikia da atea itxia dagoela ilusua baizik ez da da maluros Ez jakintasunean igerikari den bestea Dalderen zingiretan itotzen ari dena Zein da uros, zein da maluros Ez jakintasunean igerikari den bestea looks are not enough. indigo bikotea erramezala hemen txe zuzenean eh, Euskal Irratietan guri irratiatik eneko lamot eta Matio bordena eta azken kantu bat, elkarra gurtu zin? Bai, ebe askatu izeneko kantua eta eta aipatzen du, eta aipatzen ditu ditugun adikzioak, pantailekin ditugun adikzioak, parkatu, eta eta da, beraz, eh, askatu. Zerua begiratzea antzidu ez da oartu Gaueko izan direla desagertu Deusirranda beskapatu Gaueko Jack Itzaliak. Eh. <laughs> bibazuek indigo bikote, entzuten ginoen, beraz, zuzenean, eneko lamot eta Mathieu Bordonav, mire esker handi bat, unatur bildurik. Gomitagatik. Bai lehenak ziste, estrenatzea gure diskoteka. Bai, <laughs> izierri kontet, leku edera hortan, lehenak izatea. E, agurtu hain zin, eh, nun atxemaiten alzaituztego beraz, xarean interneten nunbait bazaudete, ala ere? <laughs> Instagramen, ez duko, ino, deus, eh, ba, bada, kantu bat, bakarrik. Bai, bo, Instagramen... partekatzen ditugu hola batzutan bideo txo batzu. Indigo izenaren. Bai, bai, indigo, izenaren, bai. Eta, eta da. Eta gero eta... YouTubeen momentukotz ez. <laughs> Zalen da, zalen da. <laughs> Tuku, tuku, behuntza, ebe mil esker handi bat. Mil esker zueli. Bihar zuen lekuan eh, hemen txe odei izango da. Bai. Japlaria beraz, bai. beste estilo bat antxartuko gira. Bai. Eta ara, horrekin bukatzen dugu, mil esker ere pampi, ez dugu entzun, baina hemen... Eh, mil esker pampi, bai. <laughs> Teknikan ari zen. Deusetaz. Deusetaz. Eta pasa egunon, izan untxar. Bai, adio. Adio. Ego berri kantuz, Euskal Herratietan, artistak zuzenean abenduain oita seitik urtahilain bosteat ego erditaik hori bat arte. Urtahilaren bian, aste artean, indigo bikotea, eneko lamot eta Matio Bordenau kasetez biniloz, mia etzaikora pilatzen biloz. Hiruan, aste azkenean. Parkatu ez badut aldatzen estiloz. Odei. Ene ere mulibreak dira familia rapata euskara. Lauan, ostegunean. Zuri kantatu nahi nizun, kontatzeko auskortasuna. Ia nire arantzabe, esan ezin. Urtahilaren bostean, ostiralean. Sara zaia. Euskal Iratietan, eguerri kantuz!